հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր։ Մոխրենես գյուղում նշել են ապրիլյան պատերազմում հերոսաբար նահատակված հետախույս Ազնավուր Բալայանի ծննդյան տարեդարձը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է Երևանի պետական համալսարանի մի խումբ դասախոսների եւ ուսանողների։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը նոր համանախագահ ունի։ Հայաստանը նպաստելու է Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսության ամրապնմանը ավարտվել է Ստեփանակերտ քաղաքի կոլեկտիվների միջև մինիֆուտբոլի առաջնությունը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 20-ին ժամը 23-ին եւ 23:30-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի արևելյան եւ հարավային ուղություններում հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր։ Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները ժամանակին հավաստանշել են ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը եւ կորուստներ պատճառելով հետ շպրտել ելման դիրքեր։ Դիվերսիոն խմբին դիմագրավելու ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Ինչպես հաղորդել են Լեգայապաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, բացի դիվերսիոններ թափանցման փորձերից, հակառակորդը հոկտեմբերի 20-ի լույս 21-ի գիշերը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 50 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 2000 800 գրակոց։ Հարավային ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև դաշկատիպի խոշոր դրամաչափի գնդացիր։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիարժեք վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ պատրաստ են կանխարգելել հակառակորդի ցանկացած սադրիչ գործողություն հասցնելով ցավոտ հարված։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 20-ին ընդունել է Երևանի պետական համալսարանի մի խումբ դասախոսների եւ ուսանողների։ Ջերմոանմիջական մտնոլորտում արծարծվել են Արցախի պետականաշինությանը, ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը, տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահը գովնակությամբ նշել է, որ Երևանի պետական համասարանի դասախոսների եւ ուսանողների հետ հանդիպումները կրում են պարբերական բնույթ, դրանք որակելով հետաքրքիր ու պահանջված։ Արցախն ինձ համար շատ թանկ է, հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Զարիկ Ստեփանյանը, Արցախյան պատերազմի հերոս Վարդան Ստեփանյանի դուշման Վարդանի մայրը։ Ինձ համար չկա Արցախ եւ Հայաստան։ Կա հայ հզոր ժողովուրդ աշխարհին ապացուցելու, որ մենք հզոր ենք, մենք զավթողական ազգ չենք, մենք կարող ենք քաղցր ստամոքսով էլ օտարի ոդքերին ու կերակրող խողը մենք տուն բերենք, տուն ենք բերել ու կբերենք, որթիս պաշտում երաս մեր Արցախ աշխարհ, տեսնես ինչքան ես եմ ձեզ սիրում, այդքան էլ դուք եք սիրում։ Հայտարարում եմ բոլոր այն մայրերին, որոնք դեռ արգանդում պետք է սնեն, որ մենք հայ ենք, մենք հաղթանակներ ունենք, ապացուցելու շատ բան ունենք։ Ծանր է մորթեկորս մոր համար Բայց եթե մայրը պետք է կորցնի, թող հայոց ուղի ազատագրման համար կորցնի։ Իսկ Երևանի պետհամասարանի ուսանող Գևորգ Մանուկյանը հայտնեց, որ Արցախում են Վարդան Ստեփանյանի 50-ամյակին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու կապակցությամբ եւ ԼՂ նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկել են բազմաթիվ հարցեր չէր հյուրընկալություններ նախագահի կողմից, որը անցավ շատ լավ մտքերի փոխանակման, ընդհանուր շփումը շատ կարևոր էր թե ուսանողականների համար եւ շատ լավ անցավ, ամեն ինչ շատ ջերմ էր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 21-ին այցելել է Շուշի քաղաք եւ Խաչատուրաբովյանի անվան հիմնական դպրոցում մասնակցել Արցախյան ազատամարտում նահատակված հերոս Մարտական Խաչ առաջին աստիճանի իշխանշանակիր Վարդան Ստեփանյանի անվան դասարանի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Երկրի ղեկավարը երախտագիտություն է հայտնել Երևանի պետական համասարանին այս նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու համար, ընդգծելով, որ դա նպաստում է ազգի նվիրյալների հիշատակի հավերժացման եւ մտաղ սերնդի հայեցի դասյարակման գործին։ Միջոցառմանը ներկայ էին ԼՂ պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, քրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հադրութի շրջանի Մոխրենես գյուղում նշել են ապրիլյան պատերազմում հերոսաբար նահատակված հետախույս Ազնաուր Բալայանի ծննդյան տարեդարձը։ 3 նա կդառնար 29 տարեկան։ Ազնաուր Բալայանի Շիրիմին այցի էին եկել նրա մարտական ընկերները, համագյուղացիները, հարազատները, շնորհավորելու հերոսի տարեդարձը, ով չեր սիրում նշել իր ծննդյան օրը։ Փոխարենը հաճույքով շնորհավորում էր ուրիշներին։ Սիրելով իր հողը նա քաջությամբ զոհվեց հանուն հայրենիքի, Ազնաուր Բալայանը հետ մահու պարգևատրվել է ԼՂՀ մարտական ծառայություն եւ Հայաստանի Հանրապետության արիություն մեդալներով։ Հայաստանի Հանրապետության Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միության նախագահ Յուրա Միքայելյանը հայրենիքի պաշտպանության համար մեդալը հանձնեց Ազնավուրի մորը։ Ազնավուրը մենակ իր մայրիկինը չի։ Ազնավուրը մեր հայ ժողովրդինն է։ Հայ ժողովրդի հերոսն է, որը իր կյանքը տվեց մեր հայրենիքի սահմանները անառիկ պահելու համար, մեր ժողովրդին, մեր ազգին փրկելու համար 2016 թվականի ապրիլի 4-ին ծավալված թեժմարտերի ժամանակ Շարքային Ազնաուր Բալայանը ցուցաբերելով կամային բարձր որակներ ու արիություն, կասեցրել է ճշնամու ներթափանցումը դեպի պաշտպանության խորքը, պատճառելով նրան կենթանի ուժի մեծ կորուստներ։ Ինչպես ասաց Մոխրենեսի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Լավրենտի Ստեփանյանը, Արցախյան պատերազմում նույնպես հերոսություն է ցուցաբերել նաև Ազնաուրի հայրը Ռաֆիկ Բալայանը։ Ազնավորը կպարտեր իր հորով երբ հանդիպում էինք բարձությամբ ասում էր որ ընկեր Ստեփան երբևիցե չենք տա չեն կարող թուրքերը մեզ հաղթել եւ իրոք չեն կարող հաղթել հանուն այդպիսի տաների Ապրիլյան-մարտերում զոհված հերոսի անունով ցուցատախտակ է դրված հարազատ գյուղի կենտրոնում հայրենական եւ արցախյան պատերազմներում զոհված հերոսների հիշատակը ավերժացնող հուշարձանների մեջտեղում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի պատվիրակությունը հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղահրամանյանի գլխավորությամբ Երևանում մասնակցում է կարգավորող մարմինների եվրոպական պլատֆորմի անդամների 44-րդ աշնանային նստաշրջանին։ Նստաշրջանին մասնակցում է 40 երկրից ավելի քան 120 պատվիրակ, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդի, Եվրոպայի մանրդանգության եւ համագործակցության կազմակերպության, Եվրոպայի աուդիովիզուալ օբսերվատորիայի ներկայացուցիչներ եւ այլք։ Հայաստանը կնպաստի Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսության ամրապնմանը։ Այս մասին հոկտեմբերի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանում ասել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Հավաստիացնում ենք ձեզ, որ անվտանգության ոլորտում կառավարությունը չի խնայի ոչ մի միջոց եւ ջանք Հայաստանի եւ Արցախի դեմ ռազմական սպառնալիքները չզոկացնելու, բավարար ռազմական կարողությունների ստեղծման եւ տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռության պահպանման համար, ասել է վարչապետը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում կառավարության ծրագրին հավանություն տալու հարցի քննարկմանը հանդես գալով արտահերտ ելույթով Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը նշել է, թե տարածաշրջանում տեղի ունեցող ռազմաքաղաքական զարգացումները, հայկական երկու պետությունների արչև ծառացած ռազմական բնույթի խնդիրները թույլ են տալիս կանխատեսել, որ առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության միջավայրը եւ զինված ուժերի արչեւ դրված խնդիրները չեն կարող ենթարկվել էական փոփոխությունների։ Նա նշել է, թե պետք է ստեղծել հասարակության վստահությունը վայելող պաշտպանական համակարգ։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը խճճվել է իր մտեցումների մեջ եւ նրան օգնություն է հարկավոր այդ վիճակից դուրս գալու համար։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ համանախագահ երկրների ղեկավարները իրենց մտեցումներն արտահայտել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ արված հայտնի 5 հայտարարություններում։ Եթե դրանք համահունչ են Ադրբեջանի դիրքորոշմանը, ապա ինչու է Բաքուն մինչ այսօր ամեն կերպ խոսափում ոչ միայն իբրև բանակցությունների հիմք ընդունել, դրանցում որպես մեկ ամբողջություն ամրագրված սկզբունքներն ու տարժերը, այլև խորշում դրանց որևէ հղում կատարել, ինչպես դա պատահեց արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթաժողովում, որից ադրբեջանական պատվիրակությունը ուղակի փախուստի դիմեց, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Դուկլաս Մակլուրեր Ալիևը փորձում է ներքաղաքական դաշտում դիվիդենդներ ստանալ ժողովրդին ցույց տալով իբր հայրենասերը։ Այս մասին նշել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով հոկտեմբերի 20-ին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի արևելյան եւ հարավային ուղություններում հակառակորդի ձեռնարկած դիվերսիոն ներթափանցման փորձերին։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովի խոսքով Ադրբեջանը նման քայլերով եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ բանակցություններում խճճվել է եւ մտել փակուղի։ Փորձագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանն անդրադառնալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան այցին ասել է. «Ցավոք մենք շատ քիչ ակնկալիքներ ունենք, քանի որ Ադրբեջանը մինչ օրս չի իրականացնում իր նախկին պարտավորվածությունները» եւ քանի դեռ Ադրբեջանը չի իրականացրել Վիեննայի ու Սանկտ Պետերբուրգի իր պայմանավորվածությունները, մենք ոչինչ չենք կարող ակնկալել։ Եվ ավելին, հայկական կողմը պետք է մտածի նաև Մինսկի խմբի համանախագահների հետ չհանդիպելու մասին, քանի դեռ Ադրբեջանը չի կատարել իր պարտավորությունները։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը հոկտեմբերի 20-ին ստորագրել է հրամանագիր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նոր համանախագահ նշանակելու վերաբերյալ։ Մինսկի խմբի Ֆրանսիայի համանախագահ է նշանակվել Ստեֆան Վիսկոնտին։ Ներկայիս ֆրանսիացի համանախագահ Պիեր Անդրիոն այս պաշտոնում նշանակվել էր 2014 թվականին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Երևանի Մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտի Երևան Էքսպո ցուցահանդեսային համալիրում ներկայ է գտնվել ամենամյա Armprot Expo մասնագիտացված ցուցահանդեսի բացմանը։ Ցուցահանդեսին մասնակցում են Հանրապետության մարզերի, ԼՂՀ գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսական մթերք վերամշակող արտադրության գրեթե բոլոր ճյուղերի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև agrarային ոլորտը սպասարկող եւ ծառայություններ մատուցող շուրջ 90 կազմակերպություն։ Սերժ Սարգսյանը շրջել է ցուցահանդեսի տաղավարներում, ցանոթացել ներկայացված ապրանքատեսականում։ Ուկրաինայի Գերագույն ռադայի որոշմամբ Արևմտյան Ուկրաինայում հայ կաթողիկե եկեղեցու ոչնչացման 70-ամյակի հիշատակի օրը նշելը կարևոր քայլ է։ Այս մասին ասել է Ուկրաինայի հայերի միության նախագահ Վիլեն Շատվորյանը։ Հիշեցնենք, որ Ուկրաինայի խորհրդարանը որոշել է 2016-ի հոկտեմբերի 25-ը սահմանել որպես Արևմտյան Ուկրաինայում հայ կաթողիկե եկեղեցու ոչնչացման 70-ամյակի հիշատակի օր։ Հոկտեմբերի 20-ին Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան պաշտպանել է այդ օրը հիշատակի օր սահմանելու որոշումը։ Որոշմանը կողմ է քվարկել 240 պատգամավոր։ Որոշման մեջ նշվում է, որ նախագիծը կապահովի պատմական հիշատակի պահպանումը կնպաստի բարեկամական միջազգային կապերի խորացմանը։ Մարզասերների համար հոկտեմբերի 20-ին ավարտվել է Ստեփանակերտ քաղաքի կոլեկտիվների միջև մինի-ֆուտբոլի առաջնությունը։ Մրցանակային առաջին տեղը գրավել է կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, երկրորդ տեղը Ղարաբաղ տելեկոմ փակ բաժնետիրական ընկերությունը, քրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության թիմը զբաղեցրել է երրորդ տեղը։ Մրցանակային տեղեր գրաված թիմերը ապարգևատրվել են պատվոգրով եւ դրամական ապարգևով։ Հոկտեմբերի 20-ին հրապարակվել է FIFA-ի դասակարգման նոր աղյուսակը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը նահանջել է 13 տեղով եւ զբաղեցնում է 125-րդ հորիզոնականը։ Դասակարգման աղյուսակը գլխավորում է Արգենտինայի ընտրանին, վաստակած 1621 միավորով։ Գերմանիան երկրորդն է 1465, Բրազիլիան եզրափակում է լավագույն եռյակը 1410 միավորով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ տեղումներ։ Վարկյանում 3-ից 7 մետր արագության բարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 7 ցելսիուսը 7-ից 12 աստիճան։ Տաքություն։ թվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։